Tako da ova riječ ukazuje na opasnost života na ovom svijetu. Ukazuje nam koliko je džehennem blizu, blizu hodimo ovom zemljom. Da svi, da svi oni koji se budu spasili da će to biti kao, kao da su džehennem u malom rastojanju za obično. I drugo, dakle, značenje može biti zuhziha. إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوتا Ashabi su branili din, vjeru, svojim rukom. Ako ne bi mogli rukom, onda jezikom. Ako ne bi mogli jezikom, onda srce bi prezirali. A mi branimo svoj ego, svoju ličnost, sebe, svoje ime. Branim rukom. Ako ne mogu rukom, onda jezikom. Ako ne, onda makar ću srce. To je razlika među nas sada. To su sve oni radili za din, mi to radimo za sebe. Svoju ličnost i to je dunja. I tu se otrkujemo. Bitna je moja ličnost. Bitan je moj ego bitan sam ja i onda daj ja ne valja naš hođo ne valja naš imam ne valja naš brat koji nas je svemu ovome podučio on ne valja treba mu naći grešku a kada si ti uspio da mu nađeš grešku kada ti zauzeti dunjalukom nemate na sada godinama knjigu jednu nisi uspio od korice do korice da pročitaš i ne valja ti daj ja jesi nekad živio životom daje jesi nekad živio životom pozivača u vjeru?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 Zahvaljujemo mu, tražimo od njega pomoć, od njega oprost tražimo i uputu, tražimo od njega zaštitu od loših naših dijela. Zaista koga Allah uputi na pravi put, niko ne može u zabludu da odvede i zaista koga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno i svoje mudrosti ostavi u zabludi, niko ne može ponovo na pravi put da izvede svjedočim da niko drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ne zaslužuje da se obožava, da samo on subhanahu wa ta'ala zaslužuje ibadet, robovanje, da samo on subhanahu wa ta'ala zaslužuje istinski potpuni strah, nikog se ne bojimo kao što se Allaha subhanahu wa ta'ala bojimo i nikog ne volimo kao što Allaha subhanahu wa ta'ala volimo i ni u kog se ne nadamo kao što se Allaha subhanahu wa ta'ala nadamo. Samo njemu naše čelo pada na tlo, samo njemu okrećemo naše dlanove u našim domama. Samo njega dozivamo i molimo, samo njemu pripada davanje života i davanje smrti, stvaranje, naredba, zabrana, sud, traženje presude. Samo njemu se u potpunosti predajemo i pokoravamo. Svedočim da je Muhammed, sallallahu alaihi sallam, pečat svih vjerovesnika, njegov rob, i posljednji poslanik poslat pred sunji dan sa radostnim vijestima za vjernike i sa upozorenjem za grešnike i nevjernike. O, vi koji vjerujete, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačije do kao muslimani, samo njemu predani, samo njega obožavajući.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 فَقَدْ فَازِ Taj je uspio, taj se spasio. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Nije život na ovom svijetu osim varljivo naslađivanje. Osim lažno naslađivanje. Riječ zuhziha može značiti isto kao kada neko prođe pored nekoga i skoro ga ne dotakne. Tako da ova riječ ukazuje na opasnost života na ovom svijetu. Ukazuje nam koliko je džehennem blizu dok hodimo ovom zemlju. Za svi, za svi oni koji se budu spasili da će to biti kao, kao da su džehennem u malom rastojanju za obišu. I drugo dakle značenje može biti zoha ziha muba'id, znači onaj koji je udaljen. Ali ibn Abi Talib kaže Rtahalati dunija mudibiratan, rtahalati l'akhiratu muqbilatan ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل Ovaj svijet se počeo udaljavati, ahiret se počeo približavati, a svaki od njih ima svoju djecu, svo, to je svoje sinove. Budite djeca ahireta, a nemojte biti djeca ovog svijeta. Jer danas su samo djela i nema polaganja računa. A sutra se polaže račun, nema dijela. A sutra se polaže račun, nema dijela. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi min al'azabi wa law yu'ammar. Svaki od njih bi poželio da poživi i hiljadu godina, a neće se od nje spasiti pa makar ih i doživio. Pa makar ih i doživio. Hiljadu godina da bi živio u grihu, Hiljadu godina žudnja za grijehom nepokornošću Allahu subhanahu wa ta'ala. Taj koji traži hiljadu godina, sigurno ne traži da Allahu subhanahu wa ta'ala bude pokoran u tih hiljadu godina. Jer lažna, varljiva naslađivanja nisu primamljiva vjerniku. Nisu primamljiva vjerniku. Vjernik doživljava ovaj svijet kao siđan, kao zatvor. Oni i među nama, koji žele život na ovaj svijet, su oni koji koji vole ovaj svijet zbog griha su oni koji vole ovaj svijet zbog onoga što nam plasiraju ovi kafiri ovi mušici oko nas zbog prljaštine kojim su napunili dunja zbog prljaštine kojim su napunili dunja vjerniku su prsa stegnuta ne može da gleda ovo stanje i samo ga od priželjkivanja smrti odvaja hadif koji zabranjuje da vjernik priželjkuje smrt i samoga od priželjkivanja smrti odvaja strah zbog njegovih grija. A mu dođe smrti, ja rabi daj mi još hiljadu godina. I sto hiljada godina, i dvesta hiljada godina. Ali jedan pjesnik kaže, kullu ma'atin karibu, sve što treba da dođe blizu je. Sve što treba da dođe blizu je. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kako se to prenosi od Abdullaha radijallahu anhu, da je rekao, je nacrtao dugu pravu liniju, I zatim tu liniju je zaokružio kvadratom. A ta prava linija je bila tako nacrtana da ona izlazila, da je ona izlazila iz kvadrata. I zatim je nacrtao male linije koje idu u smjeru ka toj pravoj liniji. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Kaže ovaj kvadrat je smrt. Dakle vjernik, čovjek je zaokružen smrću. Mi živimo životom koji je već okružen smrću. I zatim je nacrtao kratke linije. Zatim je poslanik sallallahu alaihi wasallam nacrtao male linije. Male linije koji su išli u smjeru te duge prave linije. A ova duga prava linija je dakle izlazila iz tog kvadrata. I kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ova duga linija je nada, čovjekova nada. Pa ako je kaže ne prekine ovo, tu nadu, onda će prekinuti ovo. To jest ako ne prekine, prekinu ove male linije, To su nesreće i će koje čovjeka zadese. A ako ne prekinu tu nadu, te male linije, onda će zasigurno da prekine taj kvadrat, to jest smrt. Neki su to protumačili, ako čovjekovu nadu ne prekinu nasilna i neprirodna smrt, onda će zasigurno ova smrt druga prirodna prekinuti. Ili neke nedaće koje zadese čovjeka, bolest, ne budi siguran da ćeš uvijek moći da hodaš ko što si hodao danas. Da ćeš uvijek moći da gledaš čovjek zdrav, 110 kila, 120 kila u njemu. Od jedan put, čujemo, nema ga nigdje. Nestao, šta je? Leži u krevetu. Leži u krevetu. Ne može da stoji no, na nogama. Izgubio rano težu, pojavilo mu se nešto u tijelu. Pojavilo mu se nešto na mozak. Doktori čenjaci se sakupili, šta da rade, kako da riješe, nema. Allah subhanahu ta'ala da odredbu. Da odredbu da ne možeš više da hodaš, da ne možeš više da radiš, da ne možeš biti više tako zgodan i lijep i privlačan ženama to je slatkorječivost. Ne može biti, biti tako uspješna kao mama s ženama sad ležiš u krevet. Neka imaš 120 kila. Neka imaš 120 kila. A to nisi znao. Ođa et sekretul nauti bil haq. I u istinu dođe agonija smrti. Zalike makun te tahid. To nisi očekivao. U neočekivanju si bio. I to su te nesreće koje za zadese čovjek. I prekinu mu nadanje. On se nada. I nada. I nada. Mislim da će uvijek biti mlad. Ima vremena i za pokajanje, i za teubu, i za život po šerijatu, i za iskrenost. Ima vremena. Dok ga ne zadesi šta? Jedna od ovih linija. Ako ne ovo prvo, onda na druga kvadrat koji se zatvara. Hadis bilježi Buhari. Evo lem nu'am ma je tezekjeru fihi men tezekjera, vođa ekum nevir. Zar vam nismo dovoljno vremena dali? Zar vam nismo dovoljno života dali da razmisli onaj koji je trebao razmisliti i dolazi vam je onaj koji vas opominje. Zar vam nismo dovoljno vremena dali da razmisli onaj koji treba razmisliti i dolazi je onaj koji vas opominje. Tako da čovjek neće imati neće imati opravdanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Stigao si do raznih informacija na internetu. Svugdje te je bilo. Saznao si i najtanje i najkompleksnije stvari i rješenja za tvoj dunjaluk i život. Imao si dovoljno vremena da stekneš ovo i da stekneš ono, a nemaš vremena za din. Nemaš vremena za dobra djela. Sve je važnije od Allahovog dina, od Allahove vire. A dolazi vam, dolazi vam je onaj koji vas opominje. Dolazi vam je. Slušali ste hudbe, slušali ste drsove, štampale su se knjige, smrt ste gledali svaki dan. I može li onda čovjek da, da se opravda pred Allahom subhanahu wa ta'ala? Pusti mene, nemoj meni da se pravdaš. Meni nemoj da se pravdaš i da mi, da mi daješ lažan osmijeh. Nemoj meni da se pravdaš. Pripremi odgovor pred Allahom subhanahu wa ta'ala. To treba svi sebi da kažemo. To treba svi sebi da pokažemo. Za koga mi spremamo odgovor? I zbog koga mi radimo sve ovo što radimo? Zato se kaže da Allah neće prihvatiti. A'adhar Allahu ili mri'in akhara ajalahu hatta belaga sitine sene. Allah neće prihvatiti opravdanje nikako, ni u kom smislu. Nikakvo opravdanje od čovjeka koji je napunio 60 godina. Od čovjeka koji je napunio 60 godina. Zatim se prenosi braćo da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dakle poslao Abu Ubejd al-Jarraha u Bahrein da sakupi džiziju. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je stigao u Medinu, došao na Saba. I ashabi došli i nakon toga otišli kod njega. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nasmio. A, I rekao im, Upitaju Allahov poslanik, kaže, mora da ste čuli, da je došao Abu Bejde. I za ono sa čim je došao, to jest, za džiziju, pa su oni rekli, jesmo Allahov poslaniče. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, radujte se i nadajte se onome što će vas obradovati. A tako mi Allaha, ja se za vas ne bojim siromaštva. Već se bojim da vam se ne otvori obile ovoga svijeta. Kema basutet ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tulhiyakum kama alhatkum da vam se ne otvori obile ovoga svijeta, kao što se narodu prije, prije vas otvorilo obile ovoga svijeta. Pa da se ne počnete utrkivati u pogledu Dunjaluka kao što su se oni utrkivali. Ne bojim se za vas od siromaštva, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. Ne straši se siromaštva. Nemoj da se boji siromaštva. Nećeš umrijeti od gladi. Kaže, jedan opisuje, ovo je čovjek. Kada zaprosi, treba mu se dati. Kada svjedoči, treba mu se, kada govori, treba mu se riječ uvažiti. Ugledan čovjek. Čovjek kog treba poštovati. I dolazi siromašan, ovo je bio bogat. I dolazi siromašan vjernik. Kaže, ovo je čovjek. Kome se kada zaprosi ne treba dati. Kada govori ne treba mu se riječ ulažiti. ne treba mu, ne treba mu poštovanju ukazati. I kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, za ovog siromašnog čovjeka. Da se napuni svijet, dunja, sa ovim, sa ovom sortom ovog prvog čovjeka to jest bogatog grešnika, a, ne mogu biti bolji samo od ovog jednog, koji je siromašan, a bogobojan. Nemoj da se bojiš siromaštva. I nemoj da cijeniš dunja u ljudima. Nemoj da cijeniš dunja u ljudima. Nemoj i meta da ti bude cilj. Bolji od svih. Jedan čovjek siromašan na Allahom div. I kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Boji se za vas da se ne počnete utrkivati kao što su se utrkivali oni prije vas. Da se ne utrkujete da vaša ličnost, vaš ego, vaša firma, vaš biznis, vaš dunjaluk, pa makar bio mali, vaša trgovina, ne postane glavni motiv, da ne dođe u prvom planu. Kao što jedan kaže, koja je razlika između nas i ashaba? Ashabi su branili din, vjeru, svojim rukom. Ako ne bi mogli rukom, onda jezikom. A ako ne bi mogli jezikom, onda srce bi prezirali. A mi, branimo svoj ego, svoju ličnost, sebe, svoje ime, svoju čast. Do nekle časti treba braniti. Ali ako se zanemaruje odbrana Islama, a braniš svoju čast, onda tu nešto ne valja. Onda si ti nešto umislio da ti neko dira čast. Svoj ego, svoje ja. Branim rukom. Ako ne mogu rukom, onda jezikom. Ako ne, onda makar ću srce. To je razlika između nas sada. Što su sve oni radili za din, mi to radimo za sebe. Svoju ličnost. I to je dunja. I tu se otrkujemo. Bitna je moja ličnost. Bitan je moj ego. Bitan sam ja. I onda daj ja ne valja. Naš hođa ne valja. Naš imam ne valja. Naš brat koji nas je svemu ovome podučio, on ne valja. Treba mu naći grešku. A kada se ti uspio da mu nađeš grešku? Kada? Ti zauzet dunjalukom? Nemate na sada godinama? Knjigu jednu nisi uspio od korice do korice da pročitaš i ne valja ti daj ja. Jesi neka živio životom daje? Jesi neka živio životom pozivača u vjeru? Ono ko poziva na dobro i odvraćanje zla? Čitajte opis i bantemije šta kaže za oni koji pozivaju na dobro i odvraćanje zla. To su ljudi koji su uznemiravani. Koje ljudi uznemiravaju, odbacuju zbog pozivanja na dobro i odvraćanje zla. Koji ne prežu da mu se dotaknu i časti, i familije, i svega onoga što ne više boli. Ne prezaju. Samo da ga srozuju. Zato što poziva na dobro i odvraća od zla. Jesi li ikad živio tim životom? Tebe niko ne proziva u novinama. Niko ti ime ne spominje u novinama. Nisu za tobom njuškala. Raznorazna njuškala. Znate na šta mislim? Koji te, koji te slijede. Koji te prate. Ne možeš ni, ni, ni u prodavnicu da, da odeš, a da nisu za tobom. Raznorazni mediji da te potvaraju i da te napadaju. Nisi to nikad doživio, ali tako? Ne tvoj problem je to što tvoj udovan krevet i tvoj, tvoj krov nad glavom koji imaš i raznorazna hrana te iskvarila. Imaš vremena da razmišljaš šta kaže ovaj i šta kaže onaj. Imaš vremena da tražiš mane ljudima koji začavaju Allahu u knjigu. Ti kao bolestan odeš kod doktora i on ti samo napiše recept i ti fala Allahu izličiš se. A šta je on preživio kao doktor? 10-15 godina je morao da žrtvuje da bi tebi dao recept. A nekada Allahom voljom bude spas tebi od džahenema. I onda ti dođeš Ne možeš se ni sjetiti šta si uradio za Allahov din. S takvim stanjem bacaš krivicu, on je kriv. Jeste, on je kriv. Svaka stvar, on je kriv. Gdje je tu edeb? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nebije ba'da. Wa ba'd. Pa na kraju bude oponašamo one koji su bili prije nas. Kao što su rekli narod Musaov, nakon što ih je izbavio od Firauna, kojima su klali mušku djecu, a žensku djecu životu ostavljali. I nakon što je Allah potupio, posle Musaove dove, Firauna i njegovu mojsku, oni opet šta? Kada su stigli do kudca, idheba ente u rabbu kefekatila, idi i ti gospodar tvoj pa se bite. Idi ti tvoj gospodar pa se bite. Mi ćemo ovdje sjedeti kada je Allah od njih tražio samo uđite, samo krenite u tvrđavu kuca i mi ćemo ga osloboditi. Unutra je bio narod zulumčarski, nasilnički. I oni su otvoreno tada rekli, prekrivali ni fak, otpadali dio po dio, na kraju su otvoreno rekli, idite ti gospodar tvoj pa se bori. Ostaviše ga na cjedilu. Ostaviše ga na cjedilu. Hoćemo li takvi da budemo? Samo za to što nismo iskreni. Samo za to što se ne prispitujemo kao Ibn Taymije koji je svaki dan prispitivao svoj islam. Zašto je on u islamu? svoju iskrenost. Zbog čega smo mi ovdje? Hasibu enfusekum kablentu hasebu. Obračunavajte sami sebe prije nego što krene obračun nad vama. Kaže Omer radi Allaho anu. Pitaj samog sebe. Kaže Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam. A prenosi Uqba ibn Amir da je nakon što je klanjao dženazu šehidima Uhuda kao što se klanja mrtvima I ovo je poznati hadis gdje ima razilaženje kod učenjaka da li se šehidima klanja dženaze ili ne. Jer salla alejhim to znači isto doviti, salla. Tako da neki učenjaci koji smatraju da treba klanjati dženazu šehidima, uzimaju ovo za dokaz, ovaj hadis. Nakon što je klanjao dženazu ili po drugom ovaj prevodu, nakon što je dovio za njih, obratio se ashabima. Pa je rekao, ja sam vaš predvodnik, ja sam vaš svjedok. Ona ane šehidu na Wa inni wallahi la anzuru ila haudi l'an. Ja tako mi Allah već sada vidim svoj haud, svoj vrelo. Vrelo na hiretu. Wa inni qad u'titu mefatiha khazain il ardi, au mefatiha il ardi, wa inni wallahi ma khafu alaikum, an tušriku ba'di, walakinni ja khafu alaikum, an tanafesu fiha. I meni su doista dati ključevi reznica zemaljski. To je ključevi bogatstvo, svo bogatstvo zemaljsko. Islam donosi braćo bogatstvo. To da znamo. Jer smo zaboravili neke slušaju oni koji, koji vole bogatstvo. Čovjek što više bježi od dunja kroz islam, islamu se više donosi dunja. Kaže jedan od, od ashaba, plakali smo kada bi večerali u vreme Omera radijallahu anhu, plakali smo. Došao rizik, nakon što nisu imali šta da jedu, nakon što se poslanik savija od bolova, od gladi. Kaže, gledao sam poslanika kako se savija od, od gladi, od bolova. I oni preselio poslanik sallallahu alaihi sallam preselile mnoge prve generacije od muhađira, prvih muslimana koji su ponijeli teret islama i hilafet Omera. Ghanimet se sakupio sa svih strana i kaže jedemo i plaćemo. Bojali su se da im to nije od Allaha kazna. Prispitivali su se. Borci za Allahu din. Ljudi koji su otišli da daju svoj život ostavlja sav dunjaluk. Od jedan put dunjaluk ide ka njima. Islam braćo donosi i dunjaluk. Samo se mi puno plašimo. Puno se plašimo. Ne bojim se da poslije mene pridružite Allahu sudruga. Već se za vas bojim da ćete se natjecati oko njih. Dakle, oko Dunjaluka, oko zemaljskih riznica. Pa je poslanik sallallahu alaihi sallam uporedio ovaj Dunja sa životinjom koja jede bile. Pa kaže, zaista, vegetacija koja raste uz potok, ako životinja jede i pretjera, sva ta vegetacija koja raste uz potok, od nje se životinje nadmu i od toga umru od toga umru. Kaže, osim jedne životinje koje jede bile zvano Al-Hadira, ona se okrenje prema suncu i ovo je muđiza. Kako poslanik sallallahu alaihi sallam precizno opisuje ove stvari. Okrene se prema suncu, kaže to preživa i onda nešto izbaci kroz velike neđase, a nešto kroz mali. I ponovo se vrati jede. Primjer vjernika i primjer kjafira. Kjafiru ne smeta koliko god da trči za donjavuko. Ne gledaju kjafire kako oni žive. Ne gledaju njih poslanik bi nam rekao, trčite za njima. Imitirajte njihove futbalere i njihove manekene i glumce kako se nose i oblače. Njihov život bi nam rekao poslanik sallallahu alaihi sallam. To su nesretni ljudi. Robovi svoj strasti. Strasti su kao nemani. Nikad ne može zadovoljiti svoj strast. Svoj oko i svoj stomak nikad čovjek ne može zadovoljiti. Poput te životinje. I to je nevjernik. Njemu ne smeta. On nema din da izgubi. On nema din da ga izgubi. On nema ahiret. On živi zbog dunjaluka. I njemu uvijek treba dunjaluk. Zaista ovaj metak je sladak, kaže poslanik sallallahu alaihi sallam. Koga uzme s pravom, stekne ga na dopušten način. I potroši ga ispravno, tada mu je on divna ispomoć. A ako ga uzme na bespravan način, jes bi gajri hak, kane kelevi kulu vola ješba, bit će kao onaj ko jede, a i dalje gladan. Ne može se zasititi. Pazite odakle i kako zarađujete. I nemojte biti vraćo od onih koji za dunja su uvijek spremni, pa makar i vjera da trpi. I to je poruka ovih hudbi. To je poruka ovih hudbi. Da li naš dunjaluk utiče na našu vjeru? I zašto uvijek idemo na, na to da može vjera da trpi? Nije bitno. Samo da dođemo do dunjaluka. Sve dotle, dok se, dok se ne pojave ljudi koji poslanik sallallahu alaihi sallam najavio. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu nakon što je pohvalio svoje generacije ba'dahum qaumun yashhadun wa la wa yakhunun wa la yu'tamanun wa yanzurun wa la yafun wa yadhharu fihim فيهم siman Zatim će posle njih doći ljudi koji će svedočiti, a od njih neće biti traženo da svedoče, koji će varati, a neće im se ništa povjeravati, koji će se zavetovati, a neće zavet ispunjavati, među njima će se pojaviti gojaznost. Zatim je rekao u drugom hadithu, najbolji su ljudi moji savremenici. Zatim oni koji slijede iza njih, a zatim oni koji slijede iza njih. Thumma je dži'u min ba'dihim qaumun tasbiqu shahadatuhum eimanuhum wa eimanuhum shahadatuhum. Potom će doći ljudi čije, će svedočenje, čije svedočenje prethodi njihovoj zakletvi i čije zakletva prethodi njihovom svedočenju. Doći će ljudi koji će do njelog da iskvari, koji će da varaju. I svedočit kada nisu pozvani da svedoče. To je svedočenje u smislu onda kad ti želiš nešto da, da sebi pribaviš. Neku spletku da uradiš. Niko te ne poziva da svedoči ti i dođeš, hajde da svedočim u smislu poslanik sallallahu s.a.v. upozorava na takvo svedočenje. Krivo svedočenje. Kaže koji će reći pa se kleti. Ili će se prvo kleti pa će go e, svedočiti. Neće se davati šta? Važno svedočenju. I zakletvi. Nekada je bila zakletva dokaz sada više zahvata nije dokaz. Sada se obistinalo vrijeme za koje poslanik sa sam kaže da se munafici puno kunula Allahom. Puno se kunu Allahom. Više svedočenje i zahvata ništa ne predstavlja. Dunja koji nas iskvari. Dunja! Molim Allaha subhanahu ta da nas učvrsti. Molim Allaha za ođel da nam oprosti. Molim Allaha za ođel da nas učini od pravednih. Molim Allaha da nas učini od onih koji sprovode njegove propise radi njegovog zadovoljstva. Allahumme učini nas od iskrenih. Allahumme učini nas od iskrenih i dobrih. Allahumme gospodaru svih svjetova, ti koji puno daruješ, ti koji si dobročinitelj, čija dobrota je neizmjeriva. Nadahni nas da sve što radimo, radimo radi tebe. Da budemo od onih, da budemo od onih koji neće mariti za tuđa mišljenja. Koji neće mariti za to šta će ljudi misliti o njima već nas učini od onih koji žele tvoje zadovoljstvo. Allahume usmrti nas samo na islamu. Allahume učini smrt odmorom za nas. Allahume puti nas i učini nas uputom drugima. Allahume puti naše najmilije i našu djecu. Allahume puti naše najmilije i našu djecu i naše žene i naše roditele, ja rabbel alamin. Allahume gospodari svi svjetova izliječi naše bolesne. Allahume izliječi naše bolesne. Allahume izliječi naše bolesne. Allahume, smiluj se našim mrtvima. Allahumme, smiluj se našim mrtvima. Allahumme, popravi stanje svakom bratu muslimanu gdje god daje. Zaštiti njega, njegov din, njegovu čast, njegovu familiju. Ja rabbel alamin. Allahumme, počasti nas šehadetom na tvom putu. Allahumme, počasti nas šehadetom na tvom putu. Allahumme, uvedi nas u džene. Sa poslanikom sallallahu alaihi sallam i njegovim drugovima. I učini nas od onih koji će gledati u tvoje, u tvoje lice. Walhamdulillahi, rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة